متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القلوب يبيقنا جمر السياط وشجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. I nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستمع إن شاء الله تعالى ذلك سلج حديث أو قيم سيمو قبورت يست متروك حديث حديث كوية متروك ودارت في ريجي ترك يترك شو سناتي أستاويتي نشتو وأغلى ترك يترك فهو متروك أستاويتي a metruk znači ono što je ostavljeno ili ostavljeni na. To je što se tiče jezičkog značenja. autor u to je hadis u čijem senedu se nalazi ravija koji je optužen za laž. Koji su sebe bi, radi kojeg jedan ravija biva optužen za laž? Na osnovu čega i radi čega se jedan ravija biva optužen za laž? Radi dvije stvari. Prva stvar, da se taj hadis ne prenosi osim s njegove strane, njegovim putem i da je oprečan opće poznatim pravilima. Na, I druga stvar, sad ćemo da zapišemo, i druga stvar da ravija nije poznat po laži. Ne, znamo za njega da laže na poslanika sallallahu alaihi vseleme, ali poznato je od njega da laže u svom običnom govoru sa ljudima. U svom razgovoru sa ljudima laže. Pa je dakle optužen za optužen za laž. Postoji mogućnost da, da slaže i na poslanika sallallahu alaihi vseleme s obzirom da on laže u svom običnom govoru. Dakle, razlozi optuživanja ravije za laž. Kao podnaslov, razlozi optuživanja ravije za laž. Da, dakle prva stvar da se taj hadis prenosi samo njegovim putem i bude oprećan opcije poznatim pravilima. A samo se dakle njegovim putem prenosi. Nemamo neke druge, već samo taj, samo taj njegov put. I pod broj dva, da je ravija poznat po u svom govoru, po u svom govoru sa ljudima, a ne i u hadisu Allahova poslanika sallallahu sallam. A ne i u hadisu. Znači poznat je u, po u svom razgovoru sa ljudima, govoru sa ljudima, a ne i u hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa dakle postoji, to je tačka. Pa postoji dakle opasnost jel da mi da taj isto ravija slaže i na poslanika sallallahu alaihi vseleme, istog razloga ne, prihvatamo predaju takve osobe. Ne prihvatamo predaju ravije koja je ravije koji je dakle optužen za koji je optužen za laž. Znači ovo je razlika između, vidjeli ste razliku između mevdu hadisa, izmišljenog hadisa i metruk hadisa. Kod izmišljenog hadisa, znači znamo jasno da se radi o raviji koji laže na Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam a dok od ovog metruk hadisa ravija je optužen za laž na Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam Iz toga metruk dolazi odmah nakon mevdu'a. Hadis, ovaj hadis metruk dolazi odmah nakon nakon mevdu'a. Odmah dakle dolazi nakon mevdu'a. Znači najgora vrsta hadisa jeste mevdu hadis, najslabija vrsta mevdu hadis, a zatim nakon toga ovaj hadis metruk hadis. Da, odbačen. Da, da. To smo samo spomenuli kao pojašnjenje. Pa zbog toga ne prihvatamo njegovu predaju. Na, možeš tako da zapišeš. Pa zbog toga ne prihvatamo dakle njegovu, njegovu predaju. To je što se tiče metruk hadisa. Prelazimo na munker hadis. Hadis koji je munker. Tako dakle sljedeći naslov, sljedeća vrsta hadisa, slabih hadisa, jeste munker hadis. Pitanje braće. Imamo jedan slab hadis. Imamo slab hadis. Dođe s druge strane drugi hadis, metruk hadis. Znači u njemu imamo ravi optužen za laž. Da li se nakon toga ova dva, dakle isto značenje, govori o jednoj stvari. Prvi je daji, slab, a ovaj drugi metru. E, metruk. Da li se ova dva hadisa uzdižu na stepen hadisa Hasan li gajrihi ili ne? Iz kog razloga? Da. Nema nijednog da je jaki da popravi ga, nego zato što je ovdje, dakle, kada je u pitanju metrog hadis, jaka slabost. Dakle, optužba za laž ili sama laž, to je jaka slabost. I ne može se, dakle, takav hadis uzdići na stepen hadisa hasan li gajrihi jazakumullahu hajre. Taj, munker hadis. Munker u jeziku od, dolazi od riječi enkere junkiru. Enkere junkiru znači negirati nešto. Munker, šta znači munker kad kažemo munker? Zlo. E sad znate zašto se naziva zlo? Zašto je munker? Zato što se treba, treba se negira. Na. Enkere junkiru. Na. Jezički. Enkere junkiru. Negirati nešto. Negacija nečega. Zato je munker munker. Znači loše djelo. Zlo. Zato što treba da se negira. Na. To je dakle sa jezičke strane. A sa terminološke strane imamo nekoliko definicija ovog munker hadisa. Mi ćemo spomenuti, braće, onu najdobraniju definiciju a to je da je munker hadis, hadis čijem senedu se nalazi ravija koji pravi velike greške ili ravija koji je velika gafleta, koji je veliko gafleta. Ravija koji je gafil, nemara, gaflet znači nemara. Ili očita fiska, ravija velikog gafleta nemara ili očita fiska. Fisk, na, fisk, dakle, griješ, veliki grijesi. Onaj ko čini veliki grije se naziva fasikom. Dobro, to je jedno, da, zapišemo još jednu definiciju, ovo neka bude prva definicija munker hadisa, pošto je ova druga isto tako poznata definicija i koristi se. Dakle, to je prva definicija munker hadisa, stavite ispred ovoga što smo zapisali broj jedan ili crticu. A znači druga sad definicija, da je munker hadis Hadis kojeg prenosi slaba osoba, ako je oprečan onome što prenosi povjerljiva osoba. Tačka. Sjećate se kad smo govorili oko šad hadisa ili oko šududa, iznimnosti i oprečnosti. Koja je razlika? Jer možda uvidite ovdje razliku između ove, ove dvije stvari. Između hadisa koji je šad i hadisa koji je munker po ovoj drugoj definiciji. Kaže Ibrahim. Odlično. Ovdje, ovdje je isto kod ovaj, kod seneda. Ovdje je slab. Znači šad hadis jeste hadis koji bileši, prenosi osoba koja je sika, povjerljiva, ali je oprečan onome koji je eusat minu, još povjerljivi, precizniji i pouzdaniji od njega. A dok ovdje kod munker hadisa, to je hadis koji prenosi po ovoj drugoj definiciji, hadis kojeg slaba osoba prenosi, a oprečan je hadisu ili predaje osobe koja je povjerljiva, osobe koja je dakle povjerljiva. Slab, bilo koje vrste slabosti. Bilo koje vrste, bilo koje vrste slabosti. S tim što normalno, ako bude ova slabosti koje sam spomenuo kao što je laž, onda više nećemo reći da taj hadis da je munke. Nego ćemo reći da je mevdu. Na. Primjer, da spomenemo primjer za prvu definiciju munker hadisa. možda spomenu, ako se neko zapiše, može za ovu prvu definiciju munker hadisa koju smo spomenuli, a to je predaja koju bilježi Nesai i Ibn Mađe. Od Aisha radijallahu da je rekla, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve "Jedite beleh sa hurmom." I beleh je također jedna vrsta hurmi. Beleh je druga vrsta druga vrsta hurmi. Znači da kaže da se pomiješaju ove dvije vrste hurmi. Jedite beleh, tako previdite u zagradi, stavite vrsta hurmi, rekla, rekao je poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Rekli smo kad kažemo poslanik, samo izgovorite sallallahu alaihi wasallam i nemojte ništa pisati. Jedite beleh zagradi vrsta hurme, sa Jer se šeitan srdi kada sin Ademov to jede. Jer se šeitan srdi kada sin Ademov to jede. Ljuti kad to jede. Jer se, sin, jer ljuti kada sin Ademov to jede. Kad jede beleh sa temrom. Kada je beleh sa temnom. Nesai kaže ovaj hadis je munker. Nesai, imam Nesai kaže ovaj hadis je munker jer se Ebu Zukeir odvojio, izdvojio u prenošenju ovog hadisa. Znači ovo je shodno onoj prvoj definiciji koju smo spomenuli. Kada smo rekli da imamo u Senedu raviju koji puno griješi, koji je velika gafleta ili očita fiska u prenošenju ovog hadisa. I kada se dakle takva, takav raj, ravija izvoji, nema ko da ga prati u, tom, u toj predaji, znači kažemo za njemu predaju da je munker po ovoj prvoj definiciji. Za metruk. Metruk, preskočili smo, jel? Dobro, vratit ćemo se da inša Allah i na njega. Primjer za ovu drugu definiciju, primjer za ovu drugu definiciju, munker hadisa, samo da pojasnimo da ovdje kod ove druge E, kod ovog, kod, ovog primjera za, za ovu vrstu hadisa može biti munker i veže se za senet, a može biti munker i veže se za, za metn Primjer koji je naveo ovdje Musanif pisac veže se za senet, a to je predaja koju bilježi Ibn Abi Hatim od Abdullaha Ibn Abbasa da je poslanik sallallahu alaihi rekao ko obavlja namaz, dijeli zekat, zaraz, obavlja hađ, zarez posti i časti gosta ući će u džennet. tačku. kaže Ebu Hatim, ovaj hadis je munker, jer ga drugi povjerljivi prenosioci prenose od Ebu Ishaqa kao meukuf predaju. Šta je meukuf predaja? Ne znam da smo o tome govorili. Znači imamo merfu predaje, meukuf predaje i maktuo predaje. Znači merfu predaje se predaje koja se pripisuje poslaniku sallallahu alihi wasalama. Meukuf predaja, dakle predaja koja se pripisuje ashabima. Koja se pripisuje ashabima i maktu predaja koja se pripisuje tabi'inima i onima nakon, nakon njih. Dakle, ova predaja, ono što je vjerodostojno jeste da se ova predaja, da je meukuf, da je predaja od ashaba, a ne od poslanika sallallahu alaihi A ne od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dobro, moram ovdje se za, zaustavim, pošto nemam vremena. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjaluka i dunjalučkih iskušenja. Molim ga uzvišenom subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da se dunjaluk nastani u našim srcima. Molim ga uzvišenom subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i da nam se smiluje.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 وراء الحجر والشجر فيقول الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود